Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa'yo ng... Kalokohan! Bawal ang utang. Oh. Payphone. Ano to? Huling for sale. Hindi ba naiya niyan? Inaasar mo yung sarili mo. <laughs> Ay, nako, Pinong. Nagbibenta ka ng sarili mo. Mag-ano na nga lang tayo. Sumagot na lang tayo. Oo, iba naman yan eh. Dilim ng pagkalbalat. <laughs> o, game na. Galing naman to kay Byron Ambel. Oo. Oh. Bakit walis tingting ang gamit ng mga mangkukulang hmm. sa paglipad? Hindi ba walis tambo? Depende sa lugar. Pag taga Baguio ka, walis tambo. Tambo, kasi magandang gawa ng tambo sa Baguio. Gan, ang Masi, ganda, na, oo. ang ganda na, gla- glumaglide yun eh. Oo, Pag naman. yung mga walis tingting, medyo ang bilis mahulog nun pag wala ng hangin. Ah. Mababa lang lipad nun. Pag walis tambo, stratosphere. Pagka walis ting-ting, atmosphere. Oh. Pag mahirap lang, smog. smog. Hindi. Ang dudumi ng mga witch. Eh, eh, ay, ano na ngayon? Sa mga supermarket, may mga ano na, yung mga broom na... na Meron nga, eh, yung may witch nga, napapagalaw nila yung ano eh, yung vacuum eh. Sinasakyan na rin yung vacuum? Oh. Ang bigat lang nga kasi may mga alikabok na yun. <laughs> Anong itsura ng kapre noong maliit pa siya? Sabi ni Michael Lopez. Ang kapre kasi ang pinaka-babing kapre ay mga taong grasa. Yan ang um, mga taong grasa yung mga yon? Naawa sa kanila yung mga engkanto. Dahil, alam mo mga engkanto, napapanood nila yung mga nangyayari din sa syudad, hmm. sa isang malaking ilog na, ano, maywagang ilog. Meron silang ganun? Parang... Sabi nila, uy, kawawa naman yung mama na yan, ha? Ah. Ang dumi na. Gawin natin, tagapagpanbantay ng bundok yan. Oo. Oh. Kukunin nila ngayon yung taong grasa, tatanggalan ng shorts. <laughs> Hindi, paiitimin na yan. Oo. Oh. Ayun na, tapos tuturuan nilang manabako. Hindi naman tagal sigarilyo yung hinawakan yung mga pu yung punong putol na. Ang laki nun eh. Troso, yung mga troso. <laughs> yun ang sigarilyo nila. Paborito niya yung mga ano, nara. Ang tagal, ano nun, hirin nun. Yung mga balingnaran ng bagyo, yun ang nila. O oh, yan, naliwanagan na sila. Taong grasa pala yung mga kapre, no kayo, Oo Jogo? naman, ang tawag mo sa kanila, maharlika. Kung ang lion ang hari ng kagubatan, anong hayop ang reyna ng kagubatan? Sabi ni Mark Jerome Abueres. Layon, ang hari, ang reyna ay chimpanzee. Paano naman nangyari? Parang hindi naman kay Jobert eh. Sila lang ang hype na bilib na bilib sa leon. Oh. Mga babaeng chimpanzee lang, pagka gumano na yung leon, no? Nakagano na sa mga puno yun. <laughs> Parang dumidigay lang naman. Talagang nakabilib na bilib sila. Tsaka alam mo ba na sila lang ang magkahiwa, magkaiba ng lahi pero nagkakaanak? Pwede mag ano yun? Ay, mag, nako. Ano? Leon tsaka chimpanzee? Pumpansi! <laughs> Pumba. Pum, pum, pumba. Pumbansi? Grabe, meron ba nun? Oo. Guri. Hindi- Yung pansit, tapos merong ganun dito, di clown, mukhang clown lang. Nakakatakot naman yun dahil yung <clears throat> ano, di matapang yun, tapos sumasabit sa may ano, mga Nakatagilid puno. na kabaliktad yun. Nakaganon. Kaya pagdaan mo, tanggal ulo mo rin. <laughs> Pag... Ay! Tinira ng pumpansi. Tsaka ang kinakain nun, mga ano lang, o oh, mga pansit, Spaghetti. <laughs> Paborito ng spaghetti. Dahil pang-party lang siya, parang yung ano, Pang-party. naka... animal yun. Eh. <laughs> Party Pag nakarinig animal. ng mga boogstacks, mga ganun-ganun sa puno. Boogstack, boogstack. <laughs> Bakit ba nasabi na ano, hari ng kagubatan ng mga leon? Kasi siya yung pinakikinggan nila. Ang liyan lang ang kumakantang hayop. Di ba pag narinig, roar! Tingilan yung mga tao doon. Kumakanta. Si Elvis Presley, pagka kumakanta, sige sino ba si Elvis sige, Presley? Oo, oh, sige nga. Oh. Test, sige mo nga, ho. Roar! Ang hayop yun. Eh. Uy, oh. Kumakanta ano sabi si niya? Oh. King, anong... The King. The King, si The King. Ay, Para si Elvis yan, eh. eh, yan, Si Elvis, sino ba si Elvis? Di ba? The King oh, The King, oh, rock and roll. The King, of, King of rock and roll. Siya naman, King of the Jungle. Ah, ganun oh, pala diba? Pero pag tinanggalan mo yun ng buhok dito, Oo. ganun na lang yun. Kuya, Kuya Jobert, wala na tayong question. Paano naman makapag question ng mga kumarit kumpare natin? Napakadali lang niyan, Pinong. Elect lang nila yung Facebook page ng Sinimo. Tapos makakita sila ng post na parang ganito. Tapos, i-comment nila ron yung mga tanong nila at sasagutin natin katulad ng ginagawa natin ngayon. Yeah! Ah, lupit mo talaga, Kuya Jobert! At tandaan ninyo, kahit na anong tanong pa ninyo, kayang-kaya ko yan. Dahil! Sagot ka ni Kuya Jobert. Tapos, Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.